Allah subhanahu wa ta'ala period prije objave časnog Kur'ana prije slanja Muhammeda sallallahu alaihi sallam kao posljednjeg vjerovjesnika naziva džahilijetom. Stoga je islam i džahilijet nešto što što je suprotno jedno drugome. I ovaj period prije slava zove se džahilijetom. Periodom neznanja, tame i mraka. Periodom totalne zabludi. Periodom džahilijeta. A onda dolazi period svjetla i upute, period islama. I ova prva generacija ashaba ridvanullahi alaihi međme'in koja je prihvatila islam i slijedila Rasula sallallahu alaihi wa sallam je dobro poznavala taj džahilije. i dobro se od njega čuvala i shvatali su da je prihvatanje islama u stvari ostavljanje tog džahilijeta i okretanje leđa tom džahilijetu i odricanja tog džahilijeta to je kod njih značilo prihvatiti islam znači odreći se džahilijeta zato Umar radijallahu anhu kako se prenosi od njega da je rekao je rekao da će nestajati islama halka po halka čvor po čvor kako kad dođu u islamu i odrastu u islamu ljudi koji ne poznaju džahilijet koji ne poznaju džahilijet tako će nestati islama halku po halku jer će ljudi vratiti se tom džahilijetu a neće osjetiti da je to taj džahilijet kojeg treba da se odreknu Mi danas nismo u takvoj situaciji da ponavljamo ove stvari i ove rečenice za Omarom, nego na osnovu onoga što je Omar radijallahu an rekao, možemo reći danas. Da oni koji sebe smatraju muslimanima trebaju da se vrate i da nauče kakav je to izgledao prvi džahrijet. Da bi shvatili gdje su oni i da onda napravi poređenje svog stanja sa islamom. I obaveza danas muslimana šta? Da nauče taj prvi džahilijet. I zato su dijela tevhida i dijela akide učenjaci počinjali sa čim? Sa analizom stanja tog džahilijeta. I zato počinju sa poglavljima gdje govore o širku u kojem su živjeli Arapi posebno Kurejšije prije pojave Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i prije početka objave Kur'ana. Zato danas muslimani imaju istu tu obavezu. Trebaju da se vrate i da nauče taj prvi džahilijet. Šta je to bio prvi džahilijet? Zašto? Zato što žive u džahilijetu, a misle da su na islamu. I kako će se toga odreći kad misle da je to ispravno? A u stvari, mnoge stvari koje im se do, događaju i mnoga razmišljanja koja su kod njih i mnoga ponašanja su u stvari od ponašanja džahilijeta. Zato je šeho islam Muhammed ibn Abdul Wahab sjeo i napisao Mesail džahilije. Džahilijetska pitanja i nabrojao preko 120 džahilijetskih pitanja. Uz Allahovu pomoć neka od tih pitanja ćemo spomenuti koja su upečatljiva i drastična. Svakako najveće džahilijetsko pitanje je širka. Nakon tog širka i uzrok tog širka i ustrajavanja na širku je džahilijetsko pitanje, slijepo slijedženje prethodnih generacija. Taklid. Slijepo slijedženje prethodnih generacija. U islamu ima slijeđenje koje je pohvalno i ima ovaj taklid koji je ponuđen, pokuđen. Pohvalno slijeđenje je slijedženje učenjaka koji govori sa dokazom. Je tako? Nije svako slijeđenje pokuđen Ali, pokuđeno slijedjenje prethodnih generacija. I ovo je veliko džahilijetsko pitanje, bez obzira koliko se nekome činilo da je to nevažno. Zašto kaže uzvišeni, subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْرِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِ مُقْتَدُونَ Tako mi nismo poslali ni u jedno selo, Znači nikad se to nije desilo. Mi smo poslali u, u selo nikada prije tebe nekog opominjača, vjerovjesnika, jel tako, nekoga da opominje, a da raskos, raskošnici u tom selu nisu rekli mi smo našli svoje očeve na određenom putu i mi nji, za njihovim stopama idemo. Zašto ovo veliko džahrijsko pitanje treba naučiti? Zato što ne možeš očekivati Ako Allah subhanahu wa ta'ala tako kaže da nije nijedan došao nezir da upominjaš, da opominje, a da to nisu rekli, nemoj čekiva da ništa, šta očekuješ da tebi nešto drugo kaže. Znači i ti sad kad dođeš da opominješ, čekaj i obavezno te čeka da ti to kažu. Šta da ti kažu? Mi slijedimo, mi smo našli svoje očeve, nanećemo i mi njihovim stopama idemo. Mi ih u tome slijedimo. Allah subhanahu wa ta'ala takvo slijedjenje kudi nam u brojnim ajetima. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا I kad im bi rečeno slijedite ono što Allah objavljuje kažu mi slijedimo, ne, mi ćemo slijediti ono na čemu smo našli svoje oče. Takav odgovor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ Kad im bi rečeno dođite onome što je Allah objavio i Rasulu, sallallahu alaihi wa sallam, dakle, njegovom sunnetu danas, rajte munafikine jasudu nanke sududa. Vidiš onda munafike kako od tebe odvraćaj i kako okreću leđe, neće to da prihvaći. To je džahlijsko pitanje. Kad se pozove Kur'anu i sunnetu, da se leđe okreću i da se odvraća od toga. To je veliko džahlijsko pitanje. A Allah subhanahu wa ta'ala nije nam naredio da slijedimo išta drugo osim onoga što nam je on objavio ni očeve, ni djedove, ni velikane, ni istorijske ličnosti, nikoga, nego i tebi ma unzile i lejkom er rabbikom. Slijedite ono što vam se objavljuje od vašeg gospodara, vorate tebi u min dunihi eulija. I nikake eulijaha mimo njega ne možete slijediti. Nikake eulijaha mimo toga, mimo toga što vam se objavljuje ne možete slijediti. Nikakve zaštitnike mimo toga što vam se objavljuje ne možete uzimati qalila ma tadhakkaru kako vi malo se sjetite malo razmišljate i ovo je dokaz da onaj ko bude razmišljao i tražio uputu i tražio istinu da mu Allah subhanahu wa ta'ala će pokazati tu istinu i neće ga ostaviti u tami ako je iskren u tome da, da traži istinu kako vi malo razmišljate znači kad bi razmišljali šta znali bi da trebate slijediti ono što vam vaš gospodar objavljuje Drugo veliko džahilijetsko pitanje koje je uzrok velikih naših, velikog broja naših problema. Drugo to džahilijetsko pitanje, Allah najbolje zna, ja mislim da, da i vidim ga kao velikim problemom našim danas, jer se pojavljuje kod mnogih koji za sebe misle da su daleko od džahilijeta. A to je da dokazuju svoju ispravnost mnoštvom. Mnoštvom. Pa ako je nečega puno, onda je to ispravno. Pa onda kažu, vidiš, mi se svi složili na tome, samo ti nešto tamo pametuješ i to im dokaz. A to je džahilijetsko pitanje. A to je veliko džahilijetsko pitanje. To je veliko džahilijetsko pitanje. A Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Koranu nas uči šta? Kao što kaže šeheh Ulislam Muhammed Ibn Abdul Wahab, oni koji su bili na istini, u prethodnim generacijama su malo, mali broj. Mali je broj onih koji su bili na istini u prethodnim generacijama. I mali je broj onih koji će biti na istini i u sljedećim generacijama. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Ako budeš slijedio većinu na zemlji, odešćete se Allahovog puta. I يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ Oni samo pretpostavke slijede. Oni se povode za pretpostavkama. Oni samo slijede pretpostavke. Šta su vam ove pretpostavke? Ko, ko neke naučne teorije. To su vam te pretpostavke. Oni samo pretpostavke slijede. Wa inhum illa yakhrusun oni i oni samo na istinu govore. Tako je sa većinom. Allah subhanahu wa ta'ala nas naučio da većina nije na istini. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillu ka sabilihi. Podučio nas Allah subhanahu wa ta'ala od onih koji vjeruju Allaha da većina opet njih širk čini. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ I ne vjeruje većina njih u Allaha, a da ne čini širk. Prenosi se od Ibn Abbas radijallahu an, radijallahu anhuma, da ovo, da vjeruju Allaha, to jest da potvrđuju Allahu rububijet, da je Allah gospodar a da mu ne čini širk da pored Allaha pored toga što vjeruje da je Allah gospodar da opet nekome drugom ibadet ili neku vrstu ibadeta čini znači da pogriješe u uluhijet učini širk وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ neće većina ljudi vjerovat makar koliko god ti nastoji. Neće većina ljudi biti mu'mini koliko god se ti trudi. Neće. Tako Allah subhanahu wa ta'ala nas uči. I to je većina. I to nije nikakav dokaz. I onaj ko tako dokazuje šta je kod njega? Kod njega su mesa el džahilije. On još se nije otarasio i izvukao iz džahilijeta. Njega je poklopio džahilijet, još nije otresuo to od sebe. Većina. A Resul sallallahu alaihi wa sallam objašnja ovo hadisu šta? Doći će poslanik i sa njim mala skupina, doći će poslanik sa njim jedan čovjek, doći će poslanik sa njim dvojica i doći neki poslanici, nema nikog sa njim. A to gdje je većina. A Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava još prvi vjerovjesnik Nuh a.s. Jer je to bilo blizu, jel tako? Ljudi su živjeli na tevhidu, kako prenosi Ibn Abbas radijallahu anuma, deset stoljeća. Pa se desio širk, pa došao Nuh a.s pa i poziva, ostavite se tog širka, nisu ove generacije od Adama ali a.s. do vas tako uvjerovali. Kondite se ti božanstava koje obožavate, pa šta je se desilo? Povjerovali mu svi, lahko im to objasnio, nije. Vama amena mahu illa qalili. I nije mu povjerovalo sa njim, sa Nuhom, osim vrlo malo. Koliko to malo? Stali na jednu lanču. svi tam na vlast. Uz hajvane, parove, životinja koje su na tovarom na tu vlast. Zato što šeik Ulislam Mohamed Ibn Adulahab kaže na istini su, malo ih je na istini bilo prije i malo će ih biti poslije. I to je dakle o, da, pokazatelj i obistinjenje hadisa Rasula sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže beda islamu garibe o se udu gariben kema beda obistinjava se riječ Rasula sallallahu alaihi sallam da je počeo islam na pojedincima počeo kao čudan kao na, na, osamljen islam i završit se tako na pojedincima na, bit će čudan stran islam će biti stran i danas je islam stran kod onih koji sebe smatraju muslimanima Islam je danas stranac među onima koji sebe smatraju muslimani. Zašto? Zato što se ne poznaju, ne poznaju se džahelije. I ljudi žive u džahelijetu i nazivaju to islamom. Ljudi žive u džahelijetu, a nazivaju to i misle da je to islam. Sljedeće veliko džahelijetsko pitanje, koje je također danas prisutno veoma prisutno jeste da ljudi dokazuju istinu time što su nešto prihvatili oni koji su pametni među njima ili ugledni među njima ili bogati među njima ili oni u čijim rukama je vlast među njima pa što prihvati taj svoj društva koji, koje mu je Allah stanova, kojeg je Allah stanova tela ispravni da kažemo iskušao nečim ili ugledom ili imetkom ili oštroumnošću i inteligencijom ili vlašću pa što oni prihvate to je kod ljudi istina i zatim se povodi što oni ne prihvate to ljudi odbacuju isto tako povodi se za njima i to je veliko džahilinsko pitanje koje je pogodilo priznaćete mnogo ljudi veoma mnogo i od ovog se spasio samo onaj rijeti kome se Allah subhanahu wa ta'ala smilova. Da ne gleda tako. Da ne gleda tako. A Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da to nije mjesto. وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِي مَا إِمْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَقُلُوبًا فما أغنى عنهم سمعه ولا أبصارهم وما ولا جلو وما ولا أفئدتهم شيئا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق به ما كانوا به يستهزئون mi smo im dali mogućnosti koje vama nismo dali i dali smo im i vid i sluh i razum srca razumijevanje pa im ništa nije koristio ni njihov vid, ni njihov sluh, ni njihov razum koji su im dali. Ništa im nije koristio. Zašto? zato što su poricali Allahove ajete i onda je stiglo sa svih strana ono čemu su se smijali i čem, sa čim su se ismijavali to je stiglo upravo to sa čim su se ismijavali tako da Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava šta da nije mjerilo da ono što prihvate oni koji koji je Allah subhanahu wa ta'ala obdario razumom dao im inteligenciju i razumijevanje, da je to istina. Židovima je Allah subhanahu wa ta'ala dao mnogo od razumijevanja, je tako? I podučio ih znakovima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Alladina atejnahum ul kitaba ja'rifunahu kema ja'rifuna abna'ahum. Oni ima koji smo, kojima smo dali knjigu, znaju ga kao što poznaju svoje sinove. Koga? Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I prijetili su Eusu i Hazređu arapskim plemenima u Medini, prijetili su čime? Doći će sad, treba da se pojavi poslanik, Rasul, Allahu vjerovjesnik, sallallahu alaihi wa sallam, i mi ćemo se sa njim boriti protiv vas, sve ćemo vas raskirati. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje. Objavljuje وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ Oni su prije toga očekivali pobjedu nad kafirima, nad mušicima, arapima, ili tako? Falemma jaahum ma arafu, kad im je došlo ono što poznaju kefarubi, zanevirovali su u njega. Pa vidite ovaj ajed, židovi koji čekaju poslanika, čekaju Rasula sallallahu alaihi da se pojavi, znaju njegov opis i vrijeme od prilike su pretpostavljali da je se približilo i čekaju ga, samo da se pojavi pa da se sa njim bore i da pobjedi. I šta se dešava? A ovi drugi koji žive pored njih u totalnom neznanju i širku. Daleko od bilo kakve objave i knjige. Šta se dešava? Kad dolazi poslanik sallaha reselem, logično bi, tako mi jer tako razmišljamo, bilo da ovi koji već imaju pojma o tome, znaju njegove znakove, očekuju ga da ga oni prihvati, je tako? A ovi koji nemaju pojma o tome, niti očekuju, niti im je to na kraj pameti, ogrezu u svom širku, u svojoj tami i neznanju, nije zaočekivati jel tako da ga oni prihvati i da ga oni potrži nikako nije zaočekivati jel tako Allah subhanahu wa ta'ala je učinio ovo ajetom da ovi koji znaju okrenu leđa i za nevjeruju pored svog znanja a da ovi koji su bili u totalnoj tami ga podrže i stavu iza njega i da Allah subhanahu wa ta'ala njih učini njegovima sahabima na koje mi za koje dovimo Allahovu milost i Allahovo zadovoljstvo do sudnjeg dana. Ridvanullah jale i mežmi. Dakle, ovo je ajet i brat. Šta? Da nije to dokaz za čim se ljudi okreću. To su pitanja džahilijeta. I ova pitanja džahilijeta, nemojte misliti da dolaze samo iz usta onih koje mi onako često smatramo džahilim. Dolaze iz usta onih koje mi često smatramo i obrazovanim i, i čak da imaju i šarijatskog znanja dosta i tako da. I iz njihovih usta. I ovo sa većinom i ovo po ugledu da gledaju. I da tako vagaju mjere istinu. I da gledaju šta još, gdje je snaga, u čijim rukama je vlast. A Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da je uništio one prije koji su bili snažni i vjerovali da su snažni. Ali nisu bili na istini, džaba što su bili snažni. فأما ثمود فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق A što se tiče Ada, uzoholili su se na zemlji bez ikakvog prava. I šta su govorili? وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً I govorili su, ko je od nas snažniji? Ko je jači od nas? Pa se silnici razmeću svojom snagom i ljudi zbog toga što ih vide snažnim slijede. I to je pitanje džahilijeta. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة زر نفيدي ذا الله كي إيه يستبوريو يأتي ودني إسناجني وكانوا بآياتنا يجحدون يوني سبوريت سالي ناشا آيات Dakle, sve su ovo džahilijetska pitanja. Pitanja džahilijeta. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svakog džahilijeta. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas džahilijetu da bi ga se klonuli. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da shvatimo ovu veliku istinu koju mnogi ne shvataju. A to je da prihvatanje islama znači ostavljanje džahilijeta. Zašto ovo naglašavam? Zato što mnogi ljudi misle da su toliko pametni da treba oni sad da spoje džahilijet i islam. Evo, mi ćemo se prihvatiti islama, a još možemo i džahilijet ustupati zajedno goni. Pa ćemo biti u trendu i modi i opet muslimani. E to je to džahelijetsko pitanje koje se mora naučiti i shvatiti da prihvatanje islama znači ostavljanje i odricanje od džahelijeta. A pri nama ima tih natruna džahelijeta, molim Allah svano tela da nas od toga očisti, molim Allah svano tela da nas uputi na pravi put, učiti na pravom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas da nam pokaže istinu i da snage da je sledimo i batil da, da snage da ga se klonimo. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رجع يا برج الله سبحانه وتعالى يسوكو generaciju islama od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao i poslanike prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa nekim iskušenjima. I ova generacija ima svoja iskušenja, brojna iskušenja. A iskušana je brojnim džahilijetskim pitanjima. I prethodne generacije istom ovom stvari kojom smo mi iskušani je bila iskušana. I prethodne generacije od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od ashaba ridvanullahi alaihim na ovama su time iskušavani. Ali kako vrijeme odmične ta iskušenja su sve veća i većeg obima. I danas posebno veliko iskušenje umet ima u čemu? U jednom džahilijskom pitanju. Šta? Da slijede pokvarene učenjake, znači zle učenjake, i neuke i neuke pobožnjake. To se danas dešava. U velikoj mjeri. Posebno je ovo teško iskušenje za ljudi. Da se ljudi slijepo povode za, za nečim zvanjima, izgledom i tako dalje. A da se stvari ne vagaju na Kur'anu i sunnetu i dokazima. Kad kažem učenjacima koji su pokvareni, Allah subhanahu wa ta'ala nas je podučio tome. Podučio nas kroz Benu Israeliju. I kaže, ja juhalladina amanu, inne kathira min al ahbari wal ruhbani, la yakuluna amuala nasi bil batil, wa yasudduna an sabiri Allah. Zaista mnogi uvjernici, zaista mnogi učenjaci, ahbar, učenjaci židovski, wal ruhban i pobožnjaci kršćanski, znači džahili, ali su pobožnjaci, je tako? I vade se povazdanu. Mnogi židovski učenjaci i kršćanski pobožnjaci, to su dvije kategorije ljudi koji, šta, židovski pokvareni učenjaci i pobožnjaci, dvije kategorije ljudi koji nanose veliku štetu ovom ummetu i štetni su bili i Benu Israilu i zato nam Allah stanova tada o tome govori. Šta rade? Jedu i metke ljudi bezpravno i kad to rade šta je obavezno slijedi tog, poslije toga. Ako jedu tuđi i metak bezpravno, Šta će onda uraditi? Ovo je sudun an sabirila. I odvraćaju od Allahov puta. Zašto? Jer ako budu navraćali na Allahov put, prestaće da jedu tuđe i metke bez prava. Moraju toga odreći, a oni se naviklu. A oni se naviklu. Veliko džahilijetsko pitanje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala za njih kaže ištarav ajati Allahi semenan qarija. Ištarav bi ajati Allahi semenan qarija prodaju Allahove ajete za ono što malo vrijedi. Za malu cijenu. I šta je obavezna posljedica kad to urade? Kad prodaju Allahove ajete za malu cijenu? Fasaddu an sebili. I onda pa odvraćaju od Allahovog puta. ovo dolazi kao obavezna i nužna posljedica. Kogod ovo uradi prvo, šta, proda Allahove ajete za ono što malo vrijedi, obavezno poslije toga šta, da bi na tome ustrajao i opravdao to što je uradio, mora odvraćati od Allahovog puta. I ovo se danas često događa. I puno se događa. Da imamo učene ljude koji žele da udovolje svojim strastima. Da bi se to desilo i da bi udovoljili svojim strastima, kaže Ibn Qajim rahmetullahi alaih, mora slagat na Allaha subhanahu wa ta'ala. Da bi udovoljio svojim strastima. Mora malo izokren i prilagodit i tako se to događa. Događa se i najveći dokaz u našem vremenu i našim okolnostima vi ćete prepoznat da je došao čovjek iz Medine studirao šerijat, došao u Sarajevo i onda uzeo tamo dedu da od njega uči Allahovu vjeru i da njega slijedi. Dedo nepismen. I još je o tom dedi pjesmicu veliku ispjevu. Slijede nepismene, dakle slijede neuke pobožnjake i slijede učenjaki koji nisu iskreni u pozivu Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od svega ovoga očisti. Ali je očito da nis, dakle, postoji problemi svi ovi prisutni među nama i, o, i ovi problemi koji postoje da je uzrok, veliki uzrok tome su upravo ova neka džahilijetska pitanja. Ja nisam imao namjeru znači da ih nabrojim sve njih mnogo ima molim Allah subhanahu wa ta'ala da da da ovo što sam odabro da u tome bude ibret za nas i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam tadne da prihvatimo islama a da se odreknemo džahilijet molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovu putu da ujedini njihove safove da obrza svoju pomoć i pobjed molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počasti time da budemo od onih koji će se boriti na Allahovom putu i svojim životima i mjecima uzdizati la ilaha ilom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od najboljih skupina koji su najdobranije kod njega, a to su oni koji slijede istinu i koji se bore za tu istinu. Oni koji uče i traže i najodabranija kategorija kod Allaha subhanahu wa ta'ala ljudi su učenjaci i muđahidi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od ove dvije kategorije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas upotrivi za svaki hajr. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da obaspi naša srca hrabrošću i nepokolebljivošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da u naša srca usadi razboritost. Da nas sačuva od pogrešnih postupaka da nam pokaže Allah subhanahu wa ta'ala istinu, da nas poduči istinskom znanju, da nas učvrsti, da to slijedimo i da tako radimo kako nas poduči, da nam pokaže batil i da nam dadne snage i hrabrosti da se tog batila odreknemo i da ga se klonimo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smili, da nas u džehennet uvede i spasi od džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oženi naše neoženje i pouda naše nepoudate. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grijehe oprosti sramote sakrije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uči njegovim iskrenim robovima, uvehidima koji će na tevhidu i na najboljim dijelima preseliti i pred Allaha subhanahu wa ta'ala bez širka doći. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennetu uvede spasi u džennetu. يبوسني أذوي الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت